алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи вабаракату баракалло фикум бародарам бале бародарам агар ки ҳамроҳи имом як ракаат намози шомро дарк кардиду дарёб кардед пас шумо бо имом он як ракаатро мехонед ва имом шеш аттаҳиёт хонд халос кард салом кӣ дод و شما متحیات میخونید و سلام که داد امام شما از جایتون میخیزید سلام نمیتید برادرم از جایتون میخیزید و الحمد بازدم سوره سوره فاتحه بازدم سوره میخونید و رکوع میروید و میشینید باز اتحیات میخونید این اتحیات قاعده یکمی نماز شام شما میشود برادر قاعده یکمی نماز شام میشود یه رکعت میخونید چه مختون تنها ин ракаат бо сура ва зами сура ҳаст фаҳмобад дорам бо фотиҳа ва зами сура қатӣ мехонеду ва атаҳиёт халос ки кардед боз мехезед аз ҷотон салом наметиҳед аз шумо нав ду ракаат шуд аз ҷотон мехезед ва сураи фотиҳаро танҳо мехонед ин сеюм ракаатон ҳаст сураи фотиҳаро танҳо мехонеду و رکوع میکنید و سجده و بعدش اتحیات میخونید و درودو را میخونید قعده اخیر شما میشود و سلام میتید این طریقی خواندن نماز شام است کسی که نماز شام رو یک رکعتش رو دریاب کند به همین طریق میخوند یعنی که سه بار اتحیات میخوند یعنی در هر یک رکعتش اتحیات میخوند فهم برادرم در رکعت باقی مانده را با تحیات میخوند یه رکعت میخوند میشیند تحیات میخوند میخیزد باز یه رکعت دیگر میخوند باز تحیات میخوند و بعد سلام میتید بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرم